Sljedeća vrsta, ne trebam splahu zadržavati na ovoj, a to je uh, eh, Ešadu wal mahfudu. Šaz, znači bi nešto, eh, šaz nešto izdvojeno, anomalno, izuzetak neki. To znači, u značenju arapskog jezika. Uh, u terminološki znači hadis šad ma ravahul makbul muhalfe li men huwa eula minhu. Kaže ono što prenosi uh, ravija koji je, koji je prihvatljiv, koji se hadis uzima, čiji se hadis uzima, ali je oprečno, oprečno onome onome što je E, koji su, e, koji su e, znači, eula minhu, znači oprično onom što on prenosi, znači ono što on prenosi, pouzdan ravija, je oprično onome što je preče od njega da bude ispravnije. Pojasnimo to što to znači. Kad kaže ravija makbul, znači da je on adl, pouzdan ravija. Znači ravija makbul može biti da je pouzdan ravija, znači pouzdan ravija sa smislu, u smislu adaleta, znači i sa, u smislu dabta, znači prenošenja hadisa i sa, u, smislu znači ovaj pravednosti njega kao osobi. A onda može biti eh, makbul ravija da bude znači da bude adl, da bude pravedan, a da mu je dapt, znači pouzdanost s eh, eh, hadisa da, da ima manju znači na nižem stepenu je. Uglavnom, a ovo šta znači drugi dio ovdje u pojašnjenju, kaže men huwa eula minhu. Znači, definicija ovog hadisa Kaže, ono što prenosi ravija čiji se hadis prihvata, ali je to što on prenosi oprično onome što prenose oni koji su preći od njeg, koji su jači i pouzdaniji od njeg. E to znači u menhu eulaminu. To znači da, da, da, on prenosi nešto što, je, što se suprostavlja onome što su pre, prenijeli pouzdanije ravije od njeg. I to otprilike ta definicija. Uglavnom, ovo, ima veliko razilaženje oko definicije ovog hadisa. Ovo, što smo spomenuli, to, to je spomenuo Ibn Hajar. To je spomenuo e, Ibn Hajar u Betul Fikr. Ta definicija i ona je uglavnom ova, zastupljena, prihvaćena u zadnje vrijeme. Pojasnit ćemo tu o čemu se radi. Znači, kad navedemo primjer, bit će jasno o čemu se radi. A vjerojatno dosta smo imali dosta, takvih primjera, dosta. Možemo navesti ovaj, dva primjera, ona klasična ovaj ovog šaza hadisa ili tri. Prvi onaj za ono mrdanje prstov na mazu, kada je u harrikuha, taj dodatak koji je došao, znači taj dodatak je došao u hadisu koji, koji ocijenili da je šaz. Ono da je poslani sa selem, znači, držao ruku ili ovako, ili ovako u namazu, došlo muslima. Znači, ili ovako, ili ovako. A da je, da je mrdao, kane i da je mrdao prstom, to je znači došlo u dodatku hadisa, e taj dodatak prenosi ga ravija uh, dame. ibn Kudame. E, taj ravija je pouzan u osnovi. Međutim, ravije koji prenose osnov tog hadisa, bez ovog mrdanja prstom, su pouzani od njeg svi. I niko nije prenio taj dodatak. Taj dodatak da je mrdo prstom. Znači, 12 drugih ravija prenosi, ne prenosi taj dodatak. A on došao koji je slabiji od njih, iako je prihvatljiv ravija, spominje to mrdanje prstom. I sad naravno e, tu u praksi ovaj, kod činjaka se razilaženje, da li se to prihvata, to što je došlo e, dodatak od njeg, ili je to smatra se šadom. Glavno ja razilaženje kod toga da skupina Činjaka kažu ono što se zove ovaj, što, što se zove ovaj zijade, da je zijade dodatak u hadisu od pouzanog ravije da je makbul, da je prihvatljiv. A ovdje skupina učenjaka smatra da je ovo šaz, zato što je oprečno oni što su poznaniji od njeg. Uglavnom, znači, mi sad govorimo u ovom kontekstu, ima oko toga razilaženja, da li se to prihvata, ne prihvata, zato imamo, znači, šeh Albani prihvatio taj dodatak mrdanja. Šeh Hussein, šeh Bibaz prihvatio sve da treba mrdat prstom. Ostavljanje na šeh Albanija koji je taj dodatak ocijenio da je prihvatljiv, dok ostali mu hadisi, savremeni prijašnji hadisi, kažu da je to šaz, da je to slabo, jer prenosi ga ravija koji, iako on prihvatljiv, znači, poznani ravija od njega nisu taj dodatak. Sličan primjer tome je sličan primjer tome e, dodatka je ono e, zikrijenje desnom rukom desnom rukom što je došlo hadis. Znači osnova je hadisa da je poslanik sallallahu alejhi e, zikrio rukom. Da je zikrio rukom, na rukama zikrio. zikri posle namaza, farz namaza. U rivajetku je da je došlo jedno bijeminih desnom rukom. E, taj i prenosi ga Ravija koji je pouzdan, međutim e, Ravije koji su pouzdani od njih nisu dodali, nema kod njih dodatka tu Bijeminihi. Pa je, pa onda došlo da ovaj dodatak Bijeminihi, da je on šaz. Šaz, zato što je on došao s nečim, znači dodatkom koji je opričan. E sad opet ovdje imate jedan problem. Da li se ovaj dodatak smatra da je opričan prijetornom ili samo dopunjava znači ili nije, oko toga ima se razliježe među hadisima i to je sad tema za sebe. Znači to već ulazi jednu drugu vrstu hadisa dodatak, znači dodatak, da li je uslov da dodatak mora biti oprećan prijetvodnom ili može biti pojašnjenje prijetvodnom i tako dalje. To znači već ulazimo u jednu drugu oblast koja će možda doći nam poslije da pričamo o njoj. E, takozvana e, zijade to dodatak od pouzdanog ravije. Da li to što je dodao, da li ova, da, bi, da, bi se, da bi bilo prihvaćeno, ne smije biti oprečno onom prijetodnom ili mora biti pojašnjenje ili dodatak i tako dalje. Znači, takvih primjera imamo dosta. Imamo dosta e, primjera toga, e, toga gdje se onaj, gdje, gdje dođe ravija koji je pouzan s nečim što oni prije njega nisu došli. E, treći primjer je ovaj, uzimanje mesa po čarapama. Osama hadisa od Mugire ibn Šubeta je došlo da, je, da bi poslanik sallallahu alaihi sallam uzimao ovaj, mes po mestvama. I zato što su mesa, da ne govorimo. A onda u jednom rivajetu dolazi ravija, drugi izdvaja se i kaže meseha ala džaurabein, da bi oni, da, da bi on činio mes i po na liniju u džaurabein, nas vode interesuje, da bi uzmao mes po, po ovaj, mimo mestvi, što je hadisa, da bi po čarapama uzmao. E, sad taj dodatak koji je došao ravija, iako je ravija ovaj, pouzdan, on je došao oprično s onim, znači ravije, mimo njega pouzdanije nisu spomenuli taj dodatak. I ovaj, većina hadisa na tome da je taj dodatak da je slab, da ima slabosti. Neki kažu to je prihvatljivo, kažu, to je zijadetika, to je dodatak od pouzanog ravika, iako je manje pouzan nego ovi drugi. Uglavnom, ovaj, ispravniji i bliži je da je, da je, to, da je taj dodatak da ima slabosti. Mada je potiranje po čarapama potvrđeno od, od ashaba i drugi drugih da ulazi pod značenje mestvi. To je sad druga mesela, da li uopšte, da li ispravno potiranje. Ne govorimo ovdje tekst hadisa. Ako neko zapne za taj tekst hadisa, da ne zapinje za njeg, znači hadis, taj tekst hadisa je slab, ima u njemu slabosti. A samo potiranje po čarapama je ispravno. To se prenosi od shaba i potpada po značenje mesvi i tako dalje. Dobro. I takvi primjera, znači imamo mnogo tog šaz hadisa. Ovdje on naveo dva primjera, e, autor knjige, Mena Katan, <clears throat> on kaže taj, e, taj šuzuz ili e, izuzetak, anomalija, dodatak, Kaže, može biti u senedu i može biti metno, klasično što imamo. Pa kaže, u senedu ovdje navode ovaj hadis u kojem je došlo, jel, ovaj, nama to toliko nije zanimljivo, sened, ovaj, to je za naš špansko selo, ali taj navešćemo onako, ovaj, e, da je u hadisu došlo od, u, rivajetu, bilježi ga Tirmizi Nesa ibn Mađe, u rivajetu od Ibn Ujejni, an Amr ibn Dinara, od an Auseđe, a Onda dolazi taj ravija, drugi koji se izdvojio, dolazi on i, e, i ne spominje ovdje, znači, znači ovdje imamo, ovaj, tekst ovaj hadisa, a onda nam dolazi, dolazi nam ravija drugi, tekst hadisa nas ne interesuje ovdje, nije, nije, nije, nije sporo kod teksta hadisa. Dolazi Hamad ibn Zaid, pa on ovaj, prenosi ovaj hadis, kaže od Amra ibn Dinara, an avseđe. Znači, odemo, ovaj, falimo ibn, nema ibn Ujejni, E, i nemamo Ibn Abasa. Nije spomenuo Abdullah Ibn Abasa koji, je, e, koji prenosi taj hadis, tekst hadisa. Uglavnom, znači sad hadisi pojenta u tome, da hadisi kažu, kao što je e, Ebu Hatim, kaže mahfuz, ono što je sačuvano, pouzdano došlo od ovaj lanac prenosilaca, ovaj ovdje, ovaj, od Ibn Jejne, od Ibn Jejne, an Amr ibn Dinar, an Afseđe. A ovaj ovdje, znači što ga prenosi Hamad, Hamad ibn Zaid, gdje je izbacio Ibn Abasa i nema Ibn Jene, znači taj, taj njegov e, sened lanca prenosilaca je Šaz. I kao Šaz, naravno, ima u njemu, ima slabosti. A ovaj prvi prenosi ga skupina, skupina ravija, pouzdanih ravija, odnosno muhadisa, hadisa, on je znači onaj koji je prihvaćen, a ovaj drugi rivajet je, je šaz i odbacuje se. znači, kad god navodimo primjer u dok za nas je to jako teško zbog samog razumijevanja, poznavanja ravija. E, primjer u toj e, šuzudu, odnosno anomaliji izuzetku u, u, u, tekstu hadisa je hadis koji navodi e, bilježi ga Tirmizi od Abdul Vahida ibn Zijada ibn Ameša da je Buhurir radijallahu anhu rekao, da je poslanik sam rekao, kaže, da sala dokom el feđe fel je tađija an jeminihi. Kada neko od vas klanja sabah, misli se sunete sabaha, kaže fel je tađija an kaže, neka legne na svoju desnu stranu. U tekstu, šta je ovdje sporno tekstu? Sporno tekstu hadisa došla naredba. Znači, ko klanja dva rekata suneta ovaj, sabah namaza, naredba, neka legne na desnu stranu ta naredba ili je važib, na što otišu Ibn Hazm, i čak rekao da je šart za sabah namaz, ili je mustehab, jedno od tog dvoga. A treće, većina učenjaka kaže niti je važib, niti stehab nego je to bilo praksa poslanika. Jesu tako radi, bilo stalna praksa, ali nije ni jedno ni drugo, nije ni prvo ni drugo. Što odakle greška? odkud ga hadis govori da, da naredba došla? Greška je u tome što je, kaže Bejheki, i zato znači to ovaj postoje muhadisi koji su eksperti ove oblasti koji su e, utražili, ustanovili, poredu sve rivajete, sakupili rivajete hadisa. Kaže je halefa Abdul Wahid adeda kathir fi hada. Kaže ovaj ravi Abdul Wahid koji je došao sa ovim tekstom hadisa u svom rivajetu, od nje kako je prenešeno, kaže razišao se sa velikom skupinom ostalih ravija koji spominju ovaj događaj kaže enahu min fi'ali nebi sallam. Spominju da je to bilo djelo, praksa poslanika sallam, a ne da je naredio. Znači praksa je to potvrđena u hadisma, Buhari i muslima. Da je poslanik sallam kada bi klanjao dva rekata sabah namaza suneta u kući klanjao, lagao bi na desnu stranu prije što e, ovaj, odi da klanja farz. To je bila mu praksa, a ne da je rekao riječima, kada neko od vas klanja dva rekata eh, sunetskog farza da klanja na desnu stranu. Eh, zbog toga znači, znači eh, ispravno ovdje da to nisu bile njegove riječi, nego da je to bila njegova praksa da je to radio. I da su ostale ravije koji se koji znači opisali ovaj događaj Rašod Abdul Vahida ibn Zijada, Rašod drugačije opisali, znači on su opisali kao događaj praksu poslanika Sansane a naravno od drugi ravija, a ne ovako da je to bila naredba. I normalno to automatski mijenja ovaj propis. Ako je to bila, znači, ako je to bila praksa da je to radio poslanik sallallahu znači vraća se na to da je to radio e, praksu kao da, e, da nema veze sa ibadetom, nego to je njegova lična praksa bila običaj, dalekni. A da je rekao riječima, onda ukazuje na to da je to, da je to sunet u najmanju ruku. Da je to, da, da je to, to mešru, da je to propisano raditi. Dobro. Andalusam Andalusam Andalusam